Iraiak, hogeita zazpi gaur da eta uberrion albistegia duzue berriozar irratiaren albiste mankizuna. Osasun publikoaren alde berriro protestak egingo dira, asteazkenetan. azkenetan. Aste azkenero goizeko amarretan bildu eta aldarrikapena luzatzeko deia egin dute osasun etxeko langileak. Murrizketa ekonomikoen aurka baita langileri kopuruan ematen ari diren murrizketen aurka, kontzentratzera animatu nahi dituzte osasun zerbitzuetako erabiltzaileak. Aste honetako aste azkenean bildu ziren lehenengoz. Euskara ikasteko aukera paregabea uzalore euskaltegian. Aekako auzalor euskaltegiak euskara ikasteko kurtsoen matrikulazio kanpainaren azken astea igarotzen ari da. Aekak maile guztietako ikastaroak eskaintzen ditu. Barnetegiak online ikastaroak eta auto ikaskuntzak, mintza praktikak eta normalizazio planak besteak beste. Izena emateko berriozarko auzalor euskaltegian errekalde kaleko laugarren zenbakian edo ta ondorengo telefono zenbakian zein elbide elektronikoen bidez. Beratzi lau zortzi hogeita mar 0602 telefonora deitua zedo berrioza rabildua aeka.org era idatziaz. Berriozarko musika eskolarako enplegu publikoaren deialdia. Berriozarko musika eskola kastear dagoen kurtsorako bateria edo perkusioko naiz trompeta irakasleen beharra du. Aurkeztu nahi den oro eskabidea berriozarko udaletxean entregatu beharko du gaur. Eguerdiko ordu baterriek baino lehen informazio gehiago iru ubebikoitza.berriozar.es sorrialdean. Música Eta berriozarko musika bandak ordiziara abiatuko da e, urrengo igandean. Bai, Xabi Doñua musika bandak ordiziara bidaiatuko du beti argi musika banda bisitatzeko asmoz. Honela itzulia izango da ordiziako bandak berriozarkoari egindako bisita. Bertso eskolan izena emateko epea zabalik. Alaxe, Nafarrako bertsozale elkartea gestionatzen duen bertsolaritza eskolan izena emateko epea gaur arte zabalik dago. Amabi urtetik gorakoek udaleko euskara zerbitzuan edota. Behatzi lau zortzi, amalao eta mazazpi, berrogeita zazpi telefonora deitua zapuntatu daitezke. Hortxe, Rosa Ramos udaleko euskara teknikariaren nitzak. Bertso eskola batzutan lotzen da pues, edo aurrekin, gazte etxoekin eta bereziki helduak animatu nahi ditugu. Mhm. E, nik uste bertso eskolen lana oso oso garrantzitsua izan dela Nafarroan eta eskolarri osoan azken urte hauetan, mhm. E, bertsoaren bitartez, ez da besterik gabe, eta asko da, bertso, bertsolaritza ezagutzea, ikastea, konsum, ulertzea hobeki bertsoak nola egiten diren, gero ausartzen badein bagara, ausartu ere bertsoak botatzera, baina horretaz gain nik uste dut e, kultura orokorran asko sobeki ezagutzen dela, badela parada e, aukera oso ona e, e, euskal kultura ezagutzeko, Eta mintzakideen parte hartzeko ere izena, e, izena emateko epea zabalik. Euskaraz mintzatzeko talde txikiak osatu aldera izena emateko epea urriaren emeretzi arte egongo da zabalik. Inskripzioak udaleko Euskara zerbitzuan egingo dira. Telefonoz beratzen lau sortzi hogeita mar, zero iru berroita meretzei telefonora dituaz. Euskara bildua berriozar.es emailaren bitartez izena emateko aukera ere badago. Aurkezpena berriozarren urriaren bederatzean arratsaldeko zazpiretan kulturgunean izango da. Informazio gehiago Euskara Zerbitzuan bertan edo Iruñerriko mintzakideko koordinazio gunean edo behatzi lauzortzi, daroita masei 0 bost, amasei telefonoan. Larun blai, arditxo eta ardibeltz berriro larun bat arratzaldetan berrio jada, osgarren urtea da larun blai martxan dela larun, bateta, larun batetan elkartzen dira lehen ezkuntzako irugarren eta laugarren mailakoak Berriozarko kulturgunean, lauter dietatik sei terdiak bitarte larun batetan ekintza ezberdinak egiten dira eta urtean ekintza osagarri batzuk ere, ala nola irteerak eta kanpaldiak, bosgarren eta asigarren mailakoak berrio zarren, arditxo taldea osatzen dute eta DBH-ko ekordea ardibeltz. Larun blairen izena emateko epe aurriak lau arte zabalik izango da. Izen emate horri euskara zerbitzura eraman beharko da goizeko amarretatik egordiko ordubiak bitarte. Informazio gehiago euskara zerbitzuan behatzen lau zortzi, hogeita mar, iru, berrogeita meretzi telefonoan. Eta Kirolaz mintzatuko gara orain, segidan Berriozarko Futbol Klubaren urrengo partiduaen informazioa entzungai. E, azte buronetan e, regionalak amaiaren kontra jokatuko du larun batean, e, arratzaldeko seitardietan Berriozarko Futbol zelaian. Gazten taldea gazte berriaren aurka lehiatuko da, irailaren oita sortzean atxeldeko lauetan antxua ingo zelaian eta kadeteak e, kadeteak A ah, kamiraren kontra, larun batean ere e, guerdiko amabietan, berriozarko futbol zelaian. Eta kadeteak B amaiaren aurka lehiatuko da, irailaren oita bederatzean, atxeldeko lauterritan, partidoa edo lehia amaiaren zelaian, izango da? Eta nesken taldea regional kategorian eh, amigoren kontra e, larun batean arratzaldeko seita, e, seiak eta laurdenetan amigoko futbol zelaian. Beno, eta eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio iragarpenak eh, garazi? Ba, zerua odeitxu egongo dela, erdi mailako odeiak eta goi odeiak nagusi izango ditugula goizaldean eta gauean zaparren bat botatzeko probabilitate txikia izango da, baina gauez zekaitza leher daiteke alaxe dio. Ego osagaikoa izea ulbizia ibiliko da, bola da gogorrekin eta temperaturetan aldaketarik ez gaurrere beru izango dugu xabi. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berrio zahar irratiaren sintonian, fmko eon edo ordu oro interneten neguzkiplaza.neten. Música